Non blij res ba mont troules. Vila a e yon edit tank ke mese. Non? Probl ich ke dit dris. Un armzer. Et on squeeze gonna glow. Na gant dit blij on ke dit. Non, di as ka vane. Ne ke mont be blij dit. Non, et zel mont de zilo jan rokpel. En en blij res ba mont troules. Vila a da wer yon edit ke mese. Non? Peut-être ke dit dris. an amzer. Et on squeeze gant ar glo. Na gant dut, lui ketet ket dit. Non, digas ka Neus ket man ebet a blij dit? Non, ezel mont des a jont ar pell.